الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وفي مقدمتهم محمد المصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين ثم أما بعد وقال الله تعالى في كتاب الكريم ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال رسول الله sallallahu alaihi wa sallam kul muadzina qavmik jajma'u bike salatahum nakon zahvali Allahu Đelešanu subhanahu wa ta'ala na svemu što nam je dao blagodati koje mi razumijemo i ne razumijemo a najveća blagodat uvijek, uvijek to kažemo je njegova uputa, odnosno njegova vjera koju nam je podario, na koju nas je uputio i naputio, na kojoj nas, odnosno na dnjaluku nas nije ostavio da tražimo i pretražujemo sve ove ovo dunjalučke tame, da tražimo svjetlo koje se zove Islam, već nas je učinio da budemo rođeni i da živimo od prvog dana kao Allahovi robovi, kao muslimani, kao njemu odane osobe koje žele njegovo zadovoljstvo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji zaslužuje uvijek kada se spomene njegovo ime da se, da se kaže sallallahu alaihi wa sallam ne zbog toga što to on tako hoće već zbog toga što Allah Đelšanu to od nas traži Kur'anom a zbog toga odnosno najviše zbog toga što ćemo se mi od toga okoristiti inša Allahu ta'ala svakim salavatom na poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam upisuje se deset sevaba inša Allah. Jedne prilike Ebu Hureyre prolazi pijacom, a znate kakvo je stanje na pijaci, kupuje se, prodaje se, trguje se jednom riječu. Na pijacom, na pijaci u Medini, vidješ i sve te ljude kako razgovaraju, kako obavljaju svoje obaveze, odnosno svoje potrebe, kaže malo povišenim tonom, o trgovci i vi koji trgujete na pijaci, zar ne znate da se tamo u mesčinu poslanika, ali i selam, danas vrši podjela njegove zaostavštine. Njegovog mirasa koji je ostavio, vrši se podjela a ovi odma zasta da. A gdje je to? Šta to ima? Šta se može ugrabiti? Šta se može dobiti? Kaže, u mesinu poslanika, ali i sedam se vrši podjela. Kad su došli, ušli na vrata, vidjeli ovako ljude, jedni uče Kur'an, jedni zikr čine, jedni klanjaju na filu, jedni ovo, jedno. Ono. Uglavnom stvari vezane oko vjere. Vraćaju se Abu Hureyri i kažu mu Pa gdje je to što se dijeli? Ne, ništa mi nismo našli. Kaže, šta ste vidjeli u džami? Kaže, vidjeli smo ljude koji klanjaju. Vidjeli smo ljude koji zikr čine. Vidjeli smo ljude koji Kur'an uči. Pa to je miras poslanika, ali i selam. To je ono što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ostavio i meni i vama u miras i nasljedstvo. To je ono, sa tim sam htio hoće da kaže Ebu Hureyre, da vas malo udalim od ovog Dunjaluka, da nije doznate, da nije samo Dunjaluk u pitanju, kada je u pitanju vaš život i vaše životarenje na Dunjaluku. To je ono, taj namaz, taj, taj zikr, to učenje Kur'ana je ono što je ostavio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam o stvari koje je ostavio Allahov poslanik, a želimo večeras progovoriti, je nešto što se zove ezan u islamu. Došao čovjek poslaniku ali selam i kaže Obavijesti me Allahov poslaniće o dijelu kojeg ću činiti, pa ako ja budem činio, ući ću u džennet. Kaže mu Allahov poslanik, hadis, hadis Bensi Bukhari ispravan kun mu azine qavmik jeđma'une bike salatehum. Kaže, budi mu ezinu svome narodu koji ćeš pozivati i skupljati na namaz. Kaže on, Allahov poslaniće, ako to ne bude mogao, kaže, kun imame qavmik yuqimu bike salatehum. Kaže on, da budi imam. Nemaš jaki prodoran glas, tada nije bilo pojačalaj ovi stvari tehnički. Onda budi imam u svome narodu, predvodi ih u namazu. Kaže, fe illem etik, ako to ne mogu Allahu poslaniće. Kale, fa alejke bi safil evvel. Pa onda nastoj da budeš u prvom safu. A? U prvom safu nastoj da budeš, to će ti. Međutim, danas u današnje vrijeme, u naše vrijeme, nije problem naći prvi saf, jer sam prvi u većini mjesta i postoji, drugog i nema, nema ga ko popuniti. Od Aisha radijallahu anha da je ajet gdje kaže Allah Đelšanu, auzu billahi min šeitan rajim, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يكاش الله جشانه أكو ljepše govori od onoga ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ko poziva Allahu Đelešanu وعمل صالحا iradi dobra djela وقال إنني من المسلمين i priznaje i kaže ja sam musliman, odnosno pripadnik sam islamskog, odnosno muslimanskog umeta. Kaže Aisha radijallahu anha da je ovaj ajet objavljen za muezzine, za one koji pozivaju na namaz. Mada mi možemo reći na osnovu mišljenja druge uleme da je ajet općeg karaktera i daje i svi oni koji pozivaju Allaha u u vjeru potpadaju pod ove riječi, a ko ljepše poziva ili govori od onoga koji poziva Allahu Đelšanu vjeru. A i sam je pripadnik te vjeri i sam je, sam čini dobra djela. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, oprašta se mu ezinu koliko dopire njegov glas. Svjedoći će mu na istini sve vlažno, odnosno sve živo i mrtvo što bi mi rekli. Sve vlažno i suho stoji hadisu, odnosno sve živo i mrtvo. Svjedoći će mu na istini. Međutim, mi ovdje jedino u par soba može nam neko svjedočiti. Ostalo, jer se djeza ne čuje vani, tako da nećemo imati za svjedoke u ovo drveće i ovo ptice okolo i sve što, što je Allah Jošan dao kao stvorenje. Ebu Said al hudri kaže, kada budeš u prirodi, pa budeš učio ezan, podigni, odnosno pojačaj svoj glas, jer sam čuo Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da kaže, sve dokle dopire glas mu ezina, sve što ga čuje svjedočit će mu na sudnjem danu, drvo, kamen, ljudi, džini. U drugom hadisu, kada bi ljudi znali šta je u pozivu, odnosno u ezanu i prvom safu, otimali bi se za to da znaju šta je u prisutvovanju jaci i sabah namazu, došli bi pa makar pužući. Ispravan hadis poslanika. Kada bi ljudi znali šta je u pozivu od u Ezanu i u prvom safu, otimali bi se za to. I kada bi znali šta je, odnosno koja je nagrada i bereći barišet Allahov u jaci i sabahu, onda bi došli obaviti ta dva namaza, pa makar i pužući. Nema auta, nema bicikla, makar pužući. Ibni Abbas kaže, trojica neće imati kaburskih azaba. Šehid, ko pogine na bojnom polju, šehid, muezzin i onaj ko umre u petak. Kome Allah je šan da, da umre petkom, kao vjernik. Onaj ko čuje ponavlja isti ezan. Kao što učimo muezzin, znači od pravila prilikom slušanja ezana, ono što mi u većini slučajeva ne praktikujemo, da bi imali nagradu za, za, za dijelo, odnosno za ponavljanje ezana, moramo ga i mi ponavljati. Međutim, praksa u tome nije baš tako često. I ponavlja se ezan ako je e, muezin kaže Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha, ašhadu anna Muhammadan Rasulullah, ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kad kaže hajja ala salah, šta kaže la hawla wa la kuvvete illa billah, onaj koji ponavlja kad kaže hayya ala al-falah kaže onaj koji ponavlja la havla wala kuvvata illa billah to znači kod hayya ala sala hayya ala al-falah ne ponavlja već kaže la havla wala kuvvata illa billah al-ali al-azim ya allah akbar allah akbar ponavlja ila ilaha illallah ponavlja i ono što bilo lijepo svakog od vas jeste da nauči prevode zana kao što smo govorili kad smo govorili o Fatihi da nauči prevod Fatihe jer su to stvari sa kojima se insan vjernik, musliman svakodnevno susreće. Cijeli život čovjek provede, ne zna šta znači Allahu ekber, šta znači ašhadu an la ilaha illallah, ne zna šta znači hayya ala sala. To je uistinu stvar ko, ko, koja ovaj ponekad možda samo samu tu osobu zaboli, šta ja to čitav život provede, ne znam šta znači šta znači hayya ala sala. Čitav život slušam hayya ala sala, čitav život slušam hayya ala fala, čitav život slušam na savu as-salatu khairum minan naum. Namaz je bolji od spavanja, I ne samo što se ne odazivam, već se, ne znam šta to znači. Još da ponovim kada pitanje sabahski jezan, es salatu hajru minan neum, kad kaže mu ezin, oni koji ga slušaju kažu sadakt. Kad kaže ovaj, on e, namaz je bolji od spavanja, mi ćemo mu reći istinu se rekao, to znači sadakt. Ibrahim ibn Edhem jedne prilike idući putem kroz Basru, ljudi znajući za njegovu pobožnost, jedan veliki Allahov rob, prolazeći Basrom, zaustaviše ga ljudi pitaju, idemo malo na, na jednu opću temu, ne ide, znam smo prilike tu, što smo spomenuli, spomenuli. Pitaju ga, šta je ovo Ibrahime? Dobijemo Allahu Đelešanuhu, a nikako odgovora na tu dobu. Tražimo od Allaha Đelešanuhu, a nikako da dobijemo ono što tražimo. Molimo Allaha Đelešanuhu, a nema uslišanja naših molbi. Allah Đelešanuhu isti taj koga molimo kaže Udu'uni jeste džiblekum, zovite me, ja ću vam se odazvati. Šta je to, kaže? Mi zovemo, mi tražimo, mi dovimo, a nikakvog odgovora. Allah obećao. Šta im kaže? Deset stvari je usmrtilo vaša srca deset stvari je usmrtilo vaša smrca, srca. Prva stvar, spoznali ste Allaha Đelešanu, ali mu ne dajete njegovo pravo. Spoznali smo Allaha Đelešanu, a koliko mu dajemo njegovo pravo, kada je u pitanju, njegovo pravo nad nama je da mu robujemo. Spoznali smo Allaha Đelešanu, i on traži od nas da mu robujemo. To je njegovo pravo, njegov hak. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kaže Allah. Nisam stvorio ni ljude, ni džine, ništa drugo, nego da mi robuju. Da mi robuju. Pa će ljudi reći, kako ću sam robovati, trebam raditi, trebam na faku za raditi svoje porodici. A? I na faka, i taj, kad je čovjek roba Allahu Đelšanu, isticanje na fake je ibadet i spavanje sa svojom ženom i ženi sa njegovim njeznim mužem, mužem je ibadet, kada je čovjek Allahov rob. Kad čovjek jede, ibadet je. Kada je Allahov rob. Ali prije toga, ne treba zapostaviti one stvari, staviti u određeni poredak, dati im prednost onim stvarima koje moraju dobiti prednost. Dati fardovima prvo mjesto, sunnetima i ostalim stvarima. Pa onda tek na kraju mubahe i mendube. Kaže druga stvar koja je usmrtila naša srca, učite Kur'an, a ne radite po njemu ah, kaže, mašala, posebno sad je aktuelno kod nas u Bosni, ove, ovi hafizi, ove poznate ličnosti, koje, kako Allah najbolje zna, kako kaže poslani kućiće ljudi Kur'an, ali im neće prelaziti dalje od njihovih jezika. Nema, nasrstvo ne, nasrstvo ne utiče, jer to se vidi na osnovu naših dijela. Kaže, učite Kur'an, a ne radite po njemu. Tvrdite da volite poslanika, a ostavili ste njegov sunnet. Četvrta stvar, tvrdite da vam je šeitan neprijatelj, a njemu ste ipak pokorni, kao neprijatelju. kao neprijatelju. Tvrdite da želite džennet, a ne radite za tu Allahovu robu. A? Inna sirat Allahi galije. Naj, Allahova roba je skupa, odnosno najskuplja. Allahova roba je džennet. Tvrdite da želite spas.